بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله وأسكنه فسيح جناته باب المستشار مؤتمن حدثنا آدم قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي الهيثم هل لك خادم قال لا قال فاذا اتانا سبي فاتنا فاتي النبي صلى الله عليه وسلم براسين ليس معهما ثالث فاتاه ابو الهيثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما قال يا رسول الله اختر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المستشار مؤتمن خذ هذا فاني رايته يصلي واستوص به خيرا فقالت امراته ما انت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تعتقه قال فهو عتيق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يبعث نبيا ولا خليفه الا وله بطانتان بطانه تامره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانه لا تالوه خبالا ومن يوق بطانه السوء فقد وقي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد سدد وزهمين باب از أبواب سهيد مفرد گفته امام بخاری رحمه الله و اسکن و فسیح جناته باب المستشار و کسی که ازش مشورت میطلبی امینه باید امانت دار باشه 193 مین حدیث از حدیث صحیح در مفرد حدیث ابو هرره رضی الله عنه وغفر الله له ولأمه قال قال النبي صلی الله علیه و بالهیثم بالهیثم که اینجا یاد ازش شده انصاریه یک از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم که از جمله انصار بوده ابو الهیثم رضی الله عنه حالا حدیثش طولانیه در اینجا همه ما بخاری قسمتی از حدیث رو میاره به طور کاملش نمیاره قصه و داستان از اینجا شروع میشه چنانچه در در سنن ترمیزی اومده خرج النبی صلی الله علیه وسلم فی ساعت لا یخرج فیها ولا یلقاه فیها احدا یک وقتی از شب که بیرون نمیرفت معمولا بیرون رفت فاتاه ابو بکر فقال ما جاء بك یا ابو بکر ابو بکر میبینه و در روایت اومده که تو کوچه بودن یا در شهر مدینه وقتی که رسول بیرون میاد ابو بکر رو میبینه بعد ابو بکر رو که میبینه میگه که تو چی تو از خونه بیرون آورده اینجا چه کار میکنی ما جهبه که یا ابو بکر فقال خرجت القى رسول الله صلی الله علیه و سلم اومدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم ببینم و انظر فی وجهی و تسلیم علیه نگاه صورتش بکنم باش حرف بزنم سلام باش بکنم محبتش نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم مشتاقشه مشتاق دیدارشه فلم یلبث جاء عمر وقتی نگذشته بود یعنی این دو نفر با هم دیگه ملاقات کردن رسول الله صلی الله علیه و بکر صدیق عمر از راه میرسه فقال ما جاء بك عمر تو چی تو رو آورده اینجا چرا اومدی یعنی چیه خبریه قال الجوع رسول الله گرسنگی او بکر صدیق گرسنگی چیز دیگره مشتاق دیدار رسول الله صلی الله علیه و سلم عمر بن خطاب گرسنگیش حقیقیه اون معنوی این حقیقیه انسان وقتی که معنویاتش بالا بره حتی اون حسش هم فراموش میکنه هرچند که ابوبکر صدیق هم میاد دنبال حدیث اونم گرسنه بوده یعنی قال وانا قد وجدت بعد بعد ذلك وانا قد وجدت بعض ذلك رسول الله صلی الله علیه و آله میگه منم اساس گرسنگی یعنی يعني داشتم یعنی يعني، برای خودم یعنی يعني. منم گرسنه بودم اومدم بیرون فانطلقوا الى منزل ابي الهيثم بن تيهان الانصاري وهم سنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم آله وعمر وعمر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سنفر وهم من هم میرن هيثم بن تيهان کان رجلا کثیر النخل و هم نخل لسان داشت نخلهاش زیاد بود هم بز گوسفند زیادی داشت ولم یکن له خدم فلم یجدو خادمینی هم نداشت که براش خدمت بکنن خودش خدمت خودش میکرد یعنی خودش میرفت به داماش سر میزد خودش میرفت نخلستانش آب رو اونجا جاری میساخت و الی آخر اومدن خونهش منزلش او رو ندیدن فلم یجدو فقالوا این صاحبو کی؟ اومدن به نزد همسرش گفتن کجاست شوهرت فقالت انطلق يستعذب لنا الماء رفته آبی برا ما بیاره ولم يلبث ان جاء ابو الهيثم بقربه يزعبها فوضعها وقتی نگذشته بود که ظرفی پر از آب رو آورد و گذاشت ظرف پر از آب مشکی که پر شده از آب آورده و میذاره اونجا ثم جاء يلتزم النبي صلی الله علیه و خوشحال از خوش بلند میشه و همونجا در جا اولی کاری که میکنه رسول الله صلی به آغوش میکشه و یفدیه به ابیه و امه و مادر و پدرش اومد با با هر این سخنش اینجوری آغاز کرد و او رو در آغوش گرفت گفت پدر مادر رو فدایت باشه یا رسول الله پدر مادرش رو فدای رسول الله صلی الله علیه و میکنه از محبتش یعنی محبت و جایگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت به اون صحابی چه جایگاهی داشته از پدر و مادر براشون عزیزتر بوده ثم انطلق بهم الى حديقته فبسط لهم بساطه اونا رو برمیداره میبره به اون بستانش باغش یه قسمتی از اون باغ بعد بساتی رو فرش میکنه ثم انطلق الى نخلة فجاء بقنم فوضعه میره نخلستان خوشه ای را از خرما بلند میکنه میذاره جلو رسول الله صلی الله علیه و بزیره هم میگیره که سر بذاره بوزه ماده بوده شیر داشته بعد میگه ایاک والحلو در روایت اونجا داشتیم ما ایاک والحلو حدیث دو کلمه ما قبل شرح داده و در روایت دیگر لا تذبحن ذات در اون بوزی که سینه هاش پر از شیر شده رو زپ نکن شیرش آدم نف میبره بعد به جای اون یک حیوان دیگر زب میکنه چنانچه الله خواهیم داشت در همین حدیث میگه افلا تنقیت لنا من رطبه خودت برای ما از این خوشه بزرگ خورما رو خودت برای ما جدا میکردی رتب رو خودت برای ما برمیداشتی و انتخاب میکردی رسول الله صلی الله علیه و به ابو الهیثم میگه فقال یا رسول الله انی اردت ان تختارو من خواستم خودتون با میل خودتون انتخاب بکنید او قال تخیر من رطبه و بسره از اون رتبها خودتون انتخاب بکنید فاکلوا و شربوا من ذلك خوردن نوشیدن از اون آب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة هذا والذي نفسي بيده من النعيم قسم يود میکنه به الله جل وعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم که این نعمتیه که روز قیامت سوال مشي ظل بارد صحيح خنک و رطب طیب خش خوشتم خش خوشمزه و ماء بارد آبی خنک و در روایت دیگر میگه والذی نفسی بیده لا تسألون عن هذا النعیم یوم القيامة از این نعمت روز ما سوال میشید اخرجکم من بیوتکم الجوع گرسنگی شما را از خونه بیرون خطاب أبو بكر عمر داره میگه ثم لم ترجعوا حتى اصابكم هذا النعیم ثم لم ترجعوا حتى یعنی برنگشتید منزلتون تا اینکه الله این نعمت را به شما داد فانطلق ابو الهیثم لیصنع لهم طعاما الان رتب گذاشته جلوشون با آب خنک غذا هم میخواد بپزه برای رسول الله صلی الله علیه و آله و عمر برای چند نفر سه میخواد بزی را سر بزنه فقال النبي صلی الله علیه و لا تذبحن ذات در فذبح لهم عناقا او جديا یک بزغاله ماده یا نری بزغاله عناق بزغاله ماده هست و جدی بزغاله نره فاتاهم بها فاكلوا زب میکنه و میپزه برای خودش همسرش و سه تا مهماناش یک بزی را سر میزنه میاره کرمه کرم صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم براش یک بز چیزی نیست هم سر میزد فقال النبی صلی الله علیه و هل لك من خادم یا خادمی داری که این قصه این داستان اینجا شروع میشه قال لا خادمی ندارم خدمتگزاری ندارم خدمتم بکنم قال فاذا اتانا سبی فاتنا اگر اسیران آوردن به عنوان برده و کنیز برای ما از اون جنگ ها به ما رسید بیا که من بهت از اون غنیمت ها از اون بردگان و کنیزان بهت بدم سبیون فیده اتانا سبیون فاتنا سبی برده هست مثلا به برده اطلاق میشه نه کنیز حالا هرچه که شامل میشه یعنی اون کنیزش هم اون برده چه مردش چه زنش خب اینجا مقصودش اون خدمتگذاری که خدمتش بکنه خب تو نخلستان اگر اسیران اووردن از اون مردان تو بیا تا ما سهم تو رو بدیم میگه فاوتی النبی صلی الله علیه و بالرأسین لیس معهما ثالث دو تا آوردن دو از اون بردگان نزد رسول الله صلی الله علیه و فاتاه ابو الهیثم ابو الهیثم مات قال النبی صلی الله علیه و اختر منهما یکی از این دو نفر انتخاب کن از این دو تا برده قال یا رسول الله اختر لی تو برای انتخاب کن تو برای من انتخاب کن حالا اینجا وجه شاهد که امام بخاری برداشت میکنه میاد از این حدیث فقال النبی صلی الله علیه و ان المستشار مؤتمن کسی که استشاره و مشورت میشه امینه باید امین باشه این بحث اخوت برادری حق برادر و برگردن برادر دیگر حق اخوته حق هر مسلمانی به گردنته حق هر مسلمانی به گردنت ازت مشورتی خاص حق اون امانت را ادا کنی مثل اون قضیه اون زن صحابی که یاد شد قبلا من نظر رسول الله صلی الله علیه و فرمودن گفتن که دو نفر اومده خواستگاری می که معاویه و یکی ابو جهم الی آخر حدیث که قبلا یاد کردیم در بحث اون جاهایی که غیبت جایزه خب رسول الله صلی علیه حق نصیحت را ادا کردن و گفتن که معاویه درویشه پولی نداره و الی آخر حدیث خب اینجا نصیحته اینجا حق مسلمانه به گردن ما مستشاره معتمنه مستشاره باید امین باشه مستشاره باید حق و نصیحت را ادا بکنه وقتی که ما میخوایم مشورت بگیریم اولین چیز باید در نظر بگیریم اون مشورت را از صاحب دین و امانت بگیریم اون کسی که امین نیست اهلیت مشورت رو نداره مشورت ازش نگیری از کسی مشورت بگیر که اهل مشورت باشه امین باشه امانت دار باشه امانت داری با الله و داری با مردم امانت داری با الله با استقامت و با مواظبت بر نمازها کسی که اهل نماز ازش مشورت نگیر کسی که در عبادت خودش با الله امین نیست در مشورتش برای تو هم امین نخواهد بود اون کسی که اهل امانت با مردم نیست اهل غل و غش و دروغه اون شخص اهلیت مشورت را نداره از اون مشورت نگیر از کی مشورت بگیر اون کسی که اهل دین اهل صلاح اهل عبادت اطاعت مشورت گرفتی رایزنی نباشه شور بگیر از عالمی از دینداری مشورت گرفتی شور رو بگیر شوری به داد شور رو بگیر خودت زیان میکنی وقتی که مشورت میکنی بعد مشورت را نمیپذیری خودت ضرر میکنی بعضیا فقط میگفتم یعنی هدفشون از مشورت کردن رایزنی کردنه هدفشون نصح نیست دلسوزی نیست دنبال راه حل نیستن فقط دنبال گمان زنی و چانه زنی هن. که یک راهی مخرجی برای خودشون پیدا بکنن برای اون کاری که میخوان انجام بدن یک کسی مجوز اون کار را بهش بده هدف در اون مشورت گرفتن خیلی مهمه مشورت میگیری مشورت رو هم بپذیر از اون کسی که شور ازش گرفتی تو شور گرفتی ازش مشورت گرفتی چون اهلیت اون مشورت رو درش دیدی مادامی که دیدی باید پندش هم باید نصیحتش هم باید بپذیری نه اینکه وقت خودت و وقت دیگران رو بگیری و بعد پس گوش بندازی پس این مشورتی هست که الله از ما خواسته و امرهم شورا بینهم این مشورتی است که ما باید بگیریم و مشورت رو از کسی بگیریم که دلسوز به حال ماست و به مصلحت ما میاندیشه و خیرخواه و دلسوز ماست و اینجا رسول الله صلی الله علیه وسلم شعن این مشورت را بزرگ جلوه میدن المستشار و مؤتمن یعنی مشورت جایگاه والایی داره و اون کسی که مشورت میشه مؤتمنه امانت داره باید امانت دار باشه شعن مکانتشیه یه شورا و امروم شورا بینهم بعد نمونش هم میاد خود رسول الله صلی الله علیه و سلم مشورتی که میده میگه خذ هذا فانی رأیته یصلی این رو بگیر از دو برده این برده رو بگیر این برده اهل نمازه و سوس بهی خیرا خب یه قسمتش اینه که نظر خاصی به اهل نماز داشته باشیم همونطور که رسول الله صلی الله علیه و داشته توصیه به من و شماست از یک جهت دیگر اینه که یک سری چیزا هست که ما میتونیم تشخیص بدیم که طرف اهل خیر اهل صلاح بیشه بهش اعتماد کرد یا نه اونم نماز معیاره سنجشه رسول الله صلی الله علیه و سلم اشخاص را میسنجید و به هر کسی قدر و منزلتی میداد اینجا قدر و منزلت این یکی از دیگری بیشتر بود با چی بیشتر بود با عبادتش با طاعتش ان اکرمکم عند الله اتقاکم قیمتت ارزشت به پولت نیست به مالت نیست به زیباییت نیست به چیه به عبادتت اینجا این برده ارزش پیدا کرده نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و به بهترین اصحابش داره پیشنهاد میده این برده رو بگیر این بهتره این نصیحته این حق مشورته المستشار و معتمد و در روایت مده السوس به معروفه این روایت داشتیم السوس به خیره معروف که قبلا یاد شده معروفه امر به معروف به نیکی به خوبی سفارش به تعامل با نیکی سوس به خیره یعنی تا میتونی باش خوش رفتار باش سفارش به خوبی با این تعامل خوبی با این فرد زن هیثم همسرش رو به هیثم میکنه میگه فقالت امراتو ما انت ببالغ ما قال فیه النبي صلی الله علیه و سلم الا ان تعتقه تو نمیتونی اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از تو خواسته ادا بکنی جز اینکه آزادش بکنی بهت گفت که به بهترین تعامل باش داشته باش بهترین تعامل آزاد کردنشه فقال هو عتیق منم آزادش کردم منتظر بوده که رسول الله صلی الله علیه و بردگانی براش بیان بعد سهمی را از اون بردگان برای خودش برداره بعد از این همه صبر و تحمل بعد آخر با یک حرف سخن رسول الله صلی الله علیه سلم اون برده رو آزادش میکنه خب این سرعت استجابته سرعت استجابت به سخنان رسول الله صلی الله علیه و و یک مسئله دیگه هم هست که در این حدیث و اونم والایی و بزرگی جایگاه اون زن زن صالحه زن متقیه که رسول الله صلی الله علیه وسلم تمجیدش میکنه یعنی این زن رو اینچنین مدح میکنه مثال از انبیا و صدیقین را میزنه میگه فقال النبی صلی الله علیه وسلم ان الله لم يبعث نبیا ولا خلیفه الا وله بطانتان پیامبری خلیفه ای نبوده مگر اینکه دو تا بطانه داشتن یعنی دو تا دوست و رفیق داشتن یک دوستی صاحبی که او را بنیکی سفارش میدن بطانتون تأمره بالمعروف به نیکی سفارشش میدن و تنها عن المنکر و از منکرات او رو پرهیز میدن گوشزدش میکنن و بطانتون لا تألوه خبالا دوستان و رفقا رفقای دیگر که براشون مهم نیست همونطور که الله یاد میکنه میگه یا ایها لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالا یعنی اصلا توجهی به شما هم ندارن اصلا براشون مهم هم نیست حالا جهنم بری یا بهش بری براشون مهم نیست این بطانه ای هست که یعنی رفقای سویی هستن که خیرخواه تو نیستن رفقای خیرخواه و رفقایی که خیرخواه نیستن خب این در تمجید از اون زن داره میگه رسول الله صلی الله علیه و این زن صالحه متقیه که داره نصیحتش میکنه به یعنی به شوهرش که رسول الله صلی اصلا به چنین سخنی گفتا حق این سخن را نمیتونه ادا کنی الا که با این برده را آزاد بکنیم و هم اون زن نیازمون برده داشت هم اون مرد فداکاریه از دو طرف و این گفتم یعنی جایگاه و منزلت زن صالحه هست که حدیث در شنش خیلی زیاده و من یوق بطانه سو فقد وقی و من یوق یعنی من وقاه الله بطانه سو کسی که الله او را حفظ بکنه دور نگهش داره از رفقا و دوستان بعد فقط وقی یعنی وقایت شده دور نگه داشته شده از تمامی شرها اصل شر در چیه رفیق بد دوست بد اصل شر و شرور معتاد که همینطوریه معتاد نشده رفیق بد بوده معتادش کرده چرا من شد مجلس مشروب سر سفره نشینیم باش اون شخصی که اهل مشروبه باش نشست و برخواست نداشته باشیم چرا رفیق بده رفیق بد چه در کوتاهیش در جانب طاعت و عبادت چه در ارتکاب محظورات و گناهان و معاصی چه در آلودگی فکری و منشی و رفتاری بددهن تو رو بددهن میکنه بد تو رو بدمشرب میکنه هر نوع بدی مطلق تو از اون دوستت میگیری بخوای یا نخوای حداقلش حداقلش یک کسی که سب به عایشه میکنه تو مولمون عایشه رو دوست داری محبتشو داری مادرت میبینی یکی دیگه مادرش نمیبینه بغضشو داره جلوت ناسزا میگه یک بار دو بار سه بار اون نشست و برخواستت با اینجنی شخصی چی میشه؟ ابتدا تو غیرت داری به غیرتت بر میخوره ولیکن با مجالست با اون اون غیرت از قلبت برداشته میشه بعدم راحت سر زبانت میاری میگی عیسی بدینش موسی بدینش خیلی برات عادی میشه چرا عادی شد برای تو اون بدعت و اون کبیره چرا برات عادی شد چیزی است که الله در قرآن یاد میکنه و اشربو فی قلوبهم العجل بکفرهم جایی قلبت با خوبی آبیاری میشه و گاهی با بدی با نشست و برخواست با بدان و اشربو اشراب میشه نوشانده میشه اون قلب با اون کف با اون بدعت با اون معصیت با نشست و برخاست آلوده میشی شبهه که برای خیلی ها مطرح میشه در مجوز دادن به خودشون در نشست و برخاست با اشخاص آلوده چیه میگن الذين یستمعون القول فيتبعون احسنه اونایی که سخنان را میشنون و بهترین را میگیرن اونهایی که سخنان را میشنون چه نوع سخنی منظور از سخن چیه سخن قرآن و یتبعون احسن یعنی به نحو احسن عمل به قرآن میکنن مطلق سخن که نیست حالا بالفرض مطلق سخن بود بالفرض مطلق سخن بود اگر مطلق سخن باشه پس چرا الله جل و علا ما را میکنه از اینکه با منافقین بشینی فلا تقعدوا معهم حتی یخوضو فی حدیث غیره نشینید باهاشون خصوصا وقتی که در اون کفرشون در اون بدعتشون از اونها دارن صحبت میکنن سخن میگن چون قلبته قلبت مثل اسفنجیه آب توش ریختی آب به خودش جذب میکنه آب گندیده روش ریختی آب گندیده رو به خودش جذب میکنه قلبته قلبتو در معرض شبهات قرار نده آلوده نکن با حرفای فسق فجور معصیت گناه حالا میخواد موسیقی باشه میخواد سخرانی باشه خب ما قبلا داشتیم دیگه اشاره کردیم امام محمد و امثالش اهل بدعت وقتی که میومدن صحبت بکنن مثلا میومد طرف میگفت که آیه قرآنی میخوام بخونم دست و گوشش رو میذاشتن قال ولو نصف آیه حتی نصف آیه هم حق نداری بخونی دست و گوشش میذاشت که نشنوه سخن یک مبتدع گمراه رو نمیخواستن چون میترسیدن از اینکه تحت تأثیر اون سخن آلوده واقع بشن انسان باید بر حذر باشه از نشست و برخاست از اون کسی که ازش انحراف میبینه اونجا دیگه منهج موازنات رو کنار بذاره نه حالا شخص برای خودش خوبی داره حالا درست بدی داره خوبی داره این منهج را کنار بذاره این منهج خلاف هدیه نبوته علیه الصلاه و السلام خیلی راحت برای طرف استدلال میکنه میگه که صدقه و هو کذوب ابلیس هم راست گفته خب اینم داره راست میگه منهج موازناته مگه ابو راست نمیگفت مگه حرف درستی نمیزد مگه اخلاق نداشت عموی رسول الله علیه و السلام شما به خودتون یکم بشینید فکر بزنید اون کسی که گفت صدقه و هو کذوب راست گفت و اصل بر اینه که اون دروغگوست داره به هرره رضی الله عنه میگه کی هست که صدق از دروغش رو تشخیص داد برای ابو هرره رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا خود ابو هرره تونست تشخیص بده نه تو مقامت بهش میرسه نه چرا خود داری فریب میدی چرا یک حدیث را گذاشتی الان مثلا خیلی ها شما دیدید نه میگن اینا مدخلی حرفشون رو گوش ندید چرا چون با سید خود مشکل دارن چون اینا درباری هن. چون حکام را تکفیر کنن سوال شما که منهج موازنات دارید سید خود با این همه سب و شت نسبت به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و را رها کردید که خوبی داره این بدی ها را چش پوشوندی حاضری که این همه آلودگی ها را ازش بپذیری ولی از ما نپذیری در صورتی که اصل بر اون چیه سب و شتم اصحاب خصوصا در کتاب عدالت اجتماعیش که من مفصل پیرامون این تو شرح عقیده ابن ابی زید قیروانی این قسمت رو شرح دادم و گفت. حالا ما یک جا اشتباه کردیم در حق یک شخصی ابلیس میخوای شما ازش بشنوید چون یکی حرف درستی زده و 99 تا درو. ما برعکسش بکن ما 99 تا راست گفتیم یه جا دروغ گفتیم ما اولاتر نیستیم که حرف ما رو گوش بدی حالا ما 99 تا راست نه ما 50 تا حرف درستی زدیم 50 تا دروغ گفتیم 50 تا اشتباه کردیم شما اون کسی که پر از اشتباهاته میخوای کسی مانعتون نشه از اینکه حرفشون رو بشنوید خب چرا حرف ما رو گوش نمیدید میگه ما حدیث رسول الله صلی الله علیه و نمیخونیم شخص خودش رو داره محروم میکنه از قرآن چرا چون طرف میگه مدخلیه اون مدخلیه مشکلش چیه اون مشکلش اینه که درباری مثلا حالا تهمتی که اتهامی که وارد میکنن خب درباره چیه؟ دارن پول میگیرن تو میگه دیدی دیدی که چطور امرار را معاش میکنن از کجا امرار معاش میکنن پول میگیرن باج میگیرن فقط گمان زنی یا فقط زنه این یتبعون الا الظن فقط گمان تخمینه که ابلیس با اون گمانه و اون تخمینات اونها رو محروم ساخته از علم پس بتانه ای که برای خودتون در نظر میگیرید اون دوست و رفیق بدونید که کی انتخاب میکنید همنشین کی هستید اگر بنو اسرائیل الله یاد میکنه ازشون که میگه اشربو فی قلوبهم العجل اون محبت اون گوساله تو دلشون رفت به خاطر چی بود هم نشینی با سامری برحذر باش که سامری ها زیادن نشست و برخاست و خوندن و مطالعه و گوش دادن به اون سامری ها حد اقلش اگر اون بدعت اون بغضش در دلت از دلتو برداشته اون کفر اون شرک اون معصیت از دلت برداشته نشه اون صاحب بدعت جلوه و شکوه در دلت داشته باشه و در قلب خودت لاقل بغض از اون صاحب بدعت از, دل تو برداشته بشه مثل قضیه سامری گفتم دیگه به جای که بغض سامری با اون شرکش داشته باشن هر دو هم شرک و هم اون مشرک با عدم بغض اون مشرک اون شرک هم چی جایگاه پیدا کرد در دلشون وقتی که تو به خاطر همین ما در بحث ابراهیم داریم براعت وقتی که میجویه براعت از پدرش و شرک امثال پدرش میجویه اینی بری منکم و مما تعبدون بری هستم از شما اشخاصه براعت از افراده و از اون چیزی که میپرسید پس براعت ما هم از بدعت هم از صاحب بدعت هم از مشرکه هم از صاحب شرک از کافره و از صاحب کفر این نیست که ما فقط بگیم که نه ما فقط یک زاویه رو ما بهش توجه میکنیم و اونم شرک و کاری نداریم که اون مشرک کی هست و کی نیست پس اینجا اهمیت اهمیت گزینش هم صحبت های نیک رفقای نیک رفقایی که انسان را به نیکی نصیحت بکنن و در این حدیث از جمله فواید و دروسی که هست اقرار رسول الله صلی الله علیه و سلم هم بر اون زن هم بر مشورت اون زن یعنی اینجا شما مشورت رسول الله صلی الله دارید اینی که برده رو بگیر بهتره بعد نصیحتش میکنه زن هم میاد شوهرش رو نصیحت میکنه که آزاد بکنه اون برده با اون شوهر هم نصیحت زنش رو میپذیره اینجا هم مدحی هست بر اون زن هم بر اون شوهر که نصیحت رو به درستی میگیره و بهش عمل میکنه قال المؤلف رحمه الله باب المشوره او المشوره حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن حبيب عن عمر بن دينار قال قرأ ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر 113 همین باب از ابواب صحیح ادام مفرد امام بخاری رحمه الله باب المشوره او المشوره مشورت کردن مکاناتش جایگاهش در شریعت 194 مین اثری که اینجا یاد میکنه از عمرو بن دینار رحمه الله از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما که میگه این آیه را که خون وشاورهم فی الامر میگه ای فی بعض الامر وشاورهم فی بعض الامر این دستور خطاب الله جل و علا به رسول الله صلی الله علیه و سلم که با اصحاب و یارانش مشورت بکنه از اینها مشورت بگیره خیلی جا هست نمونه های مختلفی داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که مشورت گرفته از یارانش مثل در صلح حدیبیه با همسرش و مسلمه مشورت میکنه وقتی که میخواد بر بگرده بعد صحابه راضی نمیشن که ما احرام پوشیدیم باید بریم مکه حج رو انجام بدیم بعد مشورت میده مسلمه میگه تو بیا سرتو تیغ بزن که احلال کردی یعنی از حج در اومدی تا اونا هم از حجشون در بیان از نیتی که کرده بودن راضی نبودن که بهر بگردن مشورت میده رسول الله صلی الله علیه و مشورتشون میپذیره و صحابه هم همه میان اون تیغا رو بر میدارن شروع میکنن به تراشیدن سرهاش خب این مشورت یا مشورت داریم با علی ابن ابی طالب و اسامه رضی الله عنهما رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون تهمتی که به امومین عایشه زدن مشورت میکنه یا با ابوبکر صدیق شب نشست مشورت میکرد اینا نمونه های مختلفه از مشورت از صفات مؤمنین و امرهم شورا بینهم مؤمن نباید خودش متکبر و مغرور باشه به فکر خودش به علم خودش بلکه نیاز هر مؤمنیه به اینکه مشورتی بطلبه از دوستش از رفیقش چون شاید اون رفیقش علمی داشته باشه که اون نداره و فوق کل ذی علم علیم هر چقدر علم داشته باشی میمونه کسی شاید علمی داشته باشه که تو از اون علم برخوردار نشدی همونطور که قصه موسی داریم و خضر جایگاه موسی از اولو العزمه ولی خضر نه ولی اون موسی که از اولو العزمه که الله اینچینی اون رو میستایه محتاج کی میکنه خضر اینجا بس بحث اهمیت مشورته که ما نمونه های مختلفی گفتیم در سنت داریم ولی فرق بین مشورت و نجوا فرق بین مشورت و نجوا انما النجوا من الشیطان نجوا چیه نجوا یک نوع مشورتیه ولی مشورت در باب شر میشینن در مسجد بعد نماز مغرب شور بگیریم مشورت بکنن برای چی که چگونه جیب فلانی رو بزنن بریم در خونه فلانی فلانی پول را چطور به طرف خودمون جذبش بکنیم بعدش آمار میگیرن فلانی چند تا بچه داره شغلش چیه کاسبیش چیه و دنبال نخبه میگردن کدوم یک پول دارتره معمولا جماعت های منحرف این نه دنبال جیب زنی جیب بوری دنبال نخبه میگردن چه از لحاظ فکری چه از لحاظ مالی چه جایگاه اجتماعی داشته باشن با اون علم و دانششون چه با اون پول ثروتشون مشورت دارن میکنن با قول خودشون بیایم با هم دیگه مشورت بکنیم توی مسجد هم میشینن ولی که مشورتشون نجواست چنانچه الله جل شانه در سوره یوسف نسبت به برادران یوسف میگه میگه فلما استیئسوا منه خلص نجیا میان التماس یوسف میکنن علیه الصلاه و السلام که بنیامین رو ازش میگن یه کسی دیگه جاش بذارن چون تعهد داده بودن که بنیامین رو بر بگردونن معیوس وقتی که میشن ناامید میشن از اینکه یوسف بتونن رو یوسف رو بتونن متقاعد کنن فلما سیئسوا من خلصوا نجیا یعنی اومدن یک گوشه رو انتخاب کردن نشستن به نجوا کردن حالا چه کار بکنیم حالا با پدرمون چه کار بکنیم این نجواست شر اینجا مشورت نیست اهل شر اهل مشورت نیست عمر بن عبد العزيز رحمه الله میگه اذا رأيت القوم يتناجون في دينهم به شیء دون العامه اگه دیدید یک کسانی نشستن به خاطر دین به اسم دین مشورتی دارن میکنن که مردم ندونن یک حزبی جماعتی تشکیل دادن سر و اسرار برای خودشون دارن کسی نمیدونه یه پروتکل های خاصی یک اساسنامه های خاصی برای خودشون هیچ کسی ندونه بیعت میگیرن از افراد خودشون از یاران خودشون از جلساتشون کسی نباید خبر داشته باشه این چیزهایی که گفته میشه مجالس خصوصیه نباید درز بشه نباید کسی بدونه خصوصیگریه خصوصی سازیه اذا رأیت القومه يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فعلم انهم على تأسیس ضلاله فعلم انهم على تأسیس ضلاله بدون که اونها دارن یک گمراهی را تأسیس میکنن فرقی گمراه که دنبال تأسیس یک گمراهی هن. شما حال روز امت را در نظر بگید من بارها مثال بازم بعد من الان مثال میزنم توی فلسطین شما میبینید حماسه و فتحه و فرقه و احزاب دیگر هر کدوم برای خودشون یاری و افرادی خاص خودشون دارن که بیعت ازشون میگیرن تشکیلات رو دارن اینها بخون اینها تشنن و اینها بخونین اینها حال روز اسلام چی میشه اگر به جای این دو تا حزب 20 تا حزب دیگه بودن 10 تا حزب دیگه بودن هر کدوم برای خودشون یک اساسنامه داشتن ولای برای داشتن مثل خیلی جاها میبینید در یک شهر دو تا انجمن خیریه هست این بر علیه اینه این بر علیه اینه انجمن ها تشکیل شده برای احزاب و اون انجمن فقط از ایاران خودش از افراد خودش حمایت میکنه از اون کسانی که وابسته به حزب خودشه و نمونه ها شما زیاد میبینیم و دیدیم خصوصا در بحث بورسی های تحصیلی پیش میاد پول از خیر میگیرن به عنوان حمایت از دانشجو از کی حمایت میکنن از اون کسی که با اینها دست بده بیعت بده یا به چه کسی باج میدن یا چه کسی حمایت میکنن و کسی که هم فکرشون باشه این ضلالته این گمراهیه گاهی رسول الله صلی الله علیه و سلم مشورت را خصوصی میگرفت چنانچه ما داشتیم از علی و اسامه و هرچند خیلی کوچک بوده، سلی نداشتن مشورت گرفتن کاری به سن و سال نداره بحث زیرکی و فهم و درک و دین و دینداریه جایی رسول الله صلی الله علیه و سلم در ملأ اعلام میکردن خصوصا در بحث حادثه اف که پیش اومد رسول الله صلی الله علیه وسلم بلند شدن خود خوندن چنانچه خود ام عایشه میگه خطب رسول الله صلی الله علیه وسلم فحمد الله و اثنى علیه و قال ما تشيرون علي في قوم يسبون اهلي چه به من مشورت میدی در اون اقوامی که کسانی که ناسزا میگن به همسران من ما علمت عليهم من سوء قط هیچ بدی از اونها ندیدم بر سر منبر میسه رسول الله صلی الله علیه و مشورت میطلبه شما مشورت بهم بدید همچنین وارد از رسول الله صلی الله علیه و سلم شده از سنن ابن ماجه اومده رسول الله صلی الله علیه و در امر نماز مشورت از یاران گرفت استشار الناس لما يهمهم من الصلاه حتی می نشینه با اصحاب یاران میگه میگه خواستم که بگم که هیزون بیارید هیزون رو برپا بکنید آتشی برپا بکنید و بریم کسانی که به نماز جماعت نمیان خونهاشون آتش بدیم ولی خب دست از این کار میکشن یعنی این کارو نمیکنن خب میاد باشون مشورت میکنه اونایی که نمیان باید چطور باشون برخورد بشه یک از راه حل اینه هرچند که رسول الله صلی الله علیه و میگه که یعنی مستحقا اینا خونهشون آتش داده بشه ولی که دست میکشه الا به خاطر زنهایی که تو خونه بودن بچه‌هایی که تو خونه بودن الی آخر برشه قال المؤلف رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا حماد بن زيد عن السري عن الحسن رحمه الله قال والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم ثم تلا و امرهم شورا بینهم 195 اثر از حسن بصری رحمه الله میگه والله ما استشار قوم قط الا هدوا لافضل ما بحضرتهم هیچ قومی نیستن که مشورت بکنن قسم یاد میکنه حسن بصری میگه والله هیچ قومی نیستن که مشورتی بکنن مگر اینکه به بهترین راه حلها الله هدایتشون بکنه توفیقشون بده ثم تلا سپس این آیه تلاوت میکنه و امرهم شورا بینهم مؤمنین امور زندگیشون میان خودشون با مشورت مشورت یعنی عدم تکروی مشورت یعنی عدم تکروی عدم غرور و کبر به رأی و نظر خودمون کسی که مشورت نمیگیره مغروره متکبره تکروه فکر میکنه خودش بهتر از دیگران میدونه قرطبی از ابن عطیه نقل میکنه میگه و شورا من قواعد شریعه مشورت از قواعد شریعته چون نس سخنان الهی و امر شورا بینهم و عزائم الاحکام من لا يستشير اهل العلم والدين فعزله واجب هذا ما لا خلاف فيه کسی که رهبریت یک قوم را به داره باید از مردمش مشورت بگیره اون حاکمی که مشورت نمیگیره و مردمش براش مهم نیستن اون شخص اهلیت حکم را بر مردم نداره باید عزل بشه اهلیت نداره از این آیه برداشت میشه و امر شورا بینهم الله امر کرده به مشورت مشورت با کی با مردم چنانچه رسول الله مشورت میکرد گفتیم در بحث عبادت بود چه در بحث آبرو حیثیت بود چه در جمع بود چه در خاص بود مشورت میگرفت کسی که مردمش براش مهم نیستن اهلیت حکم را بر مردم نداره چنانچه در حدیث ما بعدم خواهد اومد که صحابه میان نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم گلایه دارن از شیخ قبیله شد رسول الله صلی الله علیه و عذرش میکنه میگه شیختون نیست پس اهمیت مشورت خصوصا برای کسانی که جایگاه اجتماعی بالایی رو دارن سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمده صلی الله محمد و علی محمد